ejiet pa pasauli un sludiniet evangēliju visai radībai. Raidījums Veliki misijā! Esiet sveicināti, darbie radio Marija Latvijas klausītāji! Esiet sveicināti raidījuma Veliki misijā Ziemassvētku epizodē! Un kopā ar jums esam mēs, Olga Velika un Māris Veliks, kas šobrīd esam misijas gadā, bet šajā raidījumā, kad ir atlikušas tikai dažas dienas līdz Ziemassvētkiem, mēs vēlamies jums piedāvāt kādu ļoti praktisku tēmu. Un tēma ir, kā evanģelizēt savus pusneticīgos radus pie Ziemassvētku galda – kā evanģelizēt savus pusneticīgos radus, var pievienot savus draugus, kolēģus, ikvienu, ar ko kopā svinēsi Ziemassvētkus, kā viņiem pasludināt evaņģēliju. Tieši tā, jo Ziemassvētku svin nu, gandrīz visi. Jā, grūti atrast eh, cilvēkus, eh, kas nesvinētu šo laiku, nesvinētu Ziemassvētkus, un varbūt ļoti dažādi iemesli, kāpēc cilvēki svin Un, protams, ir, ir daudzi, kas ir tici Jēzum Kristum un vēlas svinēt to šo brīnišķīgo notikumu, kad Dieva dēls ir tapis miesa un ir bij, bija piedzimis Bētlemes no Jaunavas Marijas, bet daudzi cilvēki svin varbūt kādu citu iemeslu dēļ. Varbūt tas ir brīvdienas, varbūt iespēja satikties ar ģimeni, ar radiem pie Ziemassvētku galda. Dāvanas. Dāvanas bērniem šis ir arī ļoti īpašs laiks, kad kad Ziemassvētku vecītis nāk un apdāvina bērnus ar dāvanām. Varbūt kāds cits vienkārši gaida kādu brīnumu. Bet, lai kādus iemeslus cilvēki nesvinētu, uh, tie bieži vien neatspoguļo to, par ko patiesībā Ziemassvētku stāsts ir. Un, ziniet, dārgie klausītāji, vēl kāda lieta. Mē, labi, mēs varbūt nevarētu sagaidīt no cilvēkiem pasaulē, tātad no nekristiešiem, ka viņi zina, ko viņi svin. Bet, ziniet, lieta ir tāda, ka Ziemassvētkos, Ziemassvētku vakarā arī Latvijā mūsu dievnami būs pilni ar ļaudīm, kurus aptaujājot pēc Ziemassvētku vakara svētās mises, jūs eh, būtu pārsteigti, jūs redzētu pārsteigumu cilvēku acīs, jūs redzētu cilvēkus, kuri mēģina kaut ko izdomāt, mēģinātu noformulēt, ko tad īsti svin, un bieži vien šīs atbildes arī būtu garām un neatspoguļotu to, kas patiesībā ir Ziemassvētku vēsts. Un, dargo klausītāji, Es esmu pārliecināts, ka arī starp taviem tuviniekiem, starp taviem radiniekiem, starp tiem cilvēkiem, ar kuriem tu dosies kopā uz eh, Ziemassvētku vakara misi. Starp tiem cilvēkiem, ar kuriem tu kopā sēdēsi pie Ziemassvētku galda, ēdīsi piparkūkas, lauzīsi oblātes, starp viņiem arī ir tādi, kuri īsti nezina Ziemassvētku vēsts galveno būtību. Un patiesībā viņi jau nav vainīgi pie Tieši tā. tā. Viņi nav vainīgi pie tā, ka viņi varbūt nezina to Ziemassvētku būtību. Vienkārši viņiem nebija stāstīts. Viņam neviens saprotama veida varbūt nepastāstīja. Tas nebija Tieši aizgājis tā. līdz viņu sirdīm, kāpēc tieši jāsvin šie Ziemassvētki. Un, ja mēs kā baznīca nemodīsimies, un ja mēs nekļūsim par evanģelizējošu baznīcu, tad nav brīnums, ka mums apkārt būs daudz cilvēku, kuri nepazīst Jēzu un kuri īsti nezina, ko tad mēs, iededzot Ziemassvētku eglītes gaismas, iededzot svecītes uz galda, ko mēs īsti svinam. Dargo klausītāji, šī raidījuma tēma ir kā evanģelizēt tavus pusneticīgos radiniekus pie Ziemassvētku galda, bet pirms mēs par to runājam, tikai neliela piebilde, ka Dargo draugu, dārgais draugs, kad vēl gadā tu atradīsi tik labvēlīgu laiku evaņģēlija pasludināšanai, kā tagad Ziemassvētkos? Tagad Ziemassvētkos pat tie cilvēki, kuri ikdienā nevēlas savu kāju spērt baznīcā, jūt, ka kaut kas viņus velk. Viņi atnāk uz baznīcu, jā, varbūt uh, vienkārši lai baudītu Ziemassvētku atmosfēru, dzirdētu Ziemassvētku dziesmas, bet viņi nāk. Un daudzi cilvēki, kuri ikdienā nedziedātu slavēšanas dziesmas, pēkšņi 24. decembra vakarā izrādās, ka viņiem nav nekādu iebildumu dziedāt līdzi klusa nakts, svēta nakts. Jā, un tāpēc eh, mēs aicinām, mēs jūs iedrošinām izmantot šo, eh, šo atvērtību, šo cilvēku atvērtību, gan eh, ejot uz baznīcu kopa, gan sēžot pie Ziemassvētku galda un izmantot šīs atvērtas durvis šajā vakarā, šajā, šajas dienas, un tad pasludināt šo labo vēsti, kāpēc tad Jēzus ir uh, ir dzimis, kāpēc viņš ir nācis pasaulē un paskaidro to caur metodi, ko mēs jums piedāvāsim. Un par to mēs parunāsim pēc īsa džingla. Ar jums kopā Māris un Olga Veliki raidījumā Veliki misijā. misijā. Raidījuma Veliki misijā Ziemassvētku epizodē mēs runājam par to, kā pie Ziemassvētku vakariņu galda evanģelizēt savus pusneticīgos vai pusticīgos draugus, radus, tuviniekus. Jā, izmantojot to atvērtību, kas ir šajā Ziemassvētku laikā. Kad laužat oblātes, kad baudāt Ziemassvētku mielastu, tu vari sākt ar jautājumu, par kuru mēs jau runājām raidījuma ievadā. Tu vari pajautāt, kāpēc Bet ko tu svini? Kāpēc tu Jā, svini? Kāpēc tu svini? Vai tu vari pastāstīt, kas ir Ziemassvētku būtība? Un um, iespējams, uh, ka uh, tie, kas ir tādi attapīgi, viņi teiks, mēs svinam Jēzus dzimšanas dienu, un atbilde ir pareiza, vai ne? Bet, Protams. Bet kāpēc jāsvin Jēzus dzimšanas diena? Kāpēc mēs nesvinam kāda kārļa dzimšanas dienu, bet kāpēc mēs svinam tieši Jēzus? Jēzus dzimšanas dienu. Un varbūt eh, tu dzirdēsi atbildi, nu, mēs svinam Jēzus dzimšanas dienu tādēļ, ka Jēzus ir Dieva dēls. Arī pareiza atbilde. Arī pareiza atbilde, bet kāpēc mums jāsvin Dieva dēla dzimšanas diena? Kāpēc Dieva dēlam bija vispār jānāk pasaulē? Kāpēc viņam bija jāpiedzimst? Kāpēc viņam nepietika ar to, ka viņš sēž pie tēva uh, labās rokas godības tronī debesīs, kāpēc viņam bija jāpiedzimst kā mazam bērniņam Ziemassvētku vakarā. Un tad te var pasludināt to galveno labo vēsti. Turpinot sarunu, tu, dārgais draugs, vari pateikt, ļaujiet, es, es jums izskaidrošu Ziemassvētku būtību vai vispār kristī, kristietības būtību četros vienkāršos punktos. Ja? Jā, četros punktos. Četros vienkāršos punktos. Un, dārgie klausītāji, mēs vēlamies jums pastāstīt šos četrus vienkāršos punktus. Un mēs mēģināsim arī tos ielikt Ziemassvētku stāsta kontekstā. Tieši tā. Tad pirmais punkts - Dievs tevi mīl. Dievs mīl visu cilvēci, bet Dievs mīl tevi individuāli. Un Dievs, Dievs tevi rādījis, tāpēc, ka Viņš tevi ir mīlējis. Viņš gribēja, lai tu esi. Un, protams, ka tas vēl nav īsti tā Ziemassvētku vēsts par to, ka Dievs tevi mīl, bet ar to, ar to jāsāk. Jā, Daudzi cilvēki pat nezina, ka Dievs viņus mīl. Un pasakot kādam cilvēkam, ka Dievs tevi mīl, viņš tā, nu, es ceru, es esmu tāds grecinieks, es ceru, ka Dievs mani mīl, vai tiešām Dievs mani mīl. Un daudzi šaubas par to. Jā, varbūt arī pie galda sēžot ar saviem tuviniekiem, tu redzēsi, ka dažiem cilvēkiem būs kaut kas līdzīgs iebildumiem, ka jā, jā, Dievs mani mīl, šitādu, kurš visu salaidis dēlī. Bet, dārgais draugs, tev ir iespēja pasludināt šajā brīdī, ka Dieva mīlestībai pret šo cilvēku nav it nekāda sakara ar to, ko šis cilvēks ir vai Esmu nav darījis. darījis. Tieši tā. Tieši tā. Jo Dieva mīlestība ir beznosacījuma mīlestība. Dieva mīlestība ir beznosacījuma mīlestība. Ko nozīmē beznosacījuma mīlestība? Tā ir mīlestība, kas tev nav jānopelna. Tev nav jāizpilda noteikti kritēriji, lai Dievs tevi sāktu mīlēt. Tev nav jāievelk ķeksīši pie viena, otra, trešā, ceturtā, piektā kritērija, un varbūt, kad būs ievilcis 50 ķeksīšus, Dievs sāks apsvērt savā prātā domu, ka, nu varbūt šo cilvēku es sākšu mīlēt. Nē, Dievs mīl bez jebkādiem nosacījumiem, jo tas, ka Dievs tevi mīl, un tas, ka Dievs mīl katru cilvēku, kas būs līdzās tev pie Ziemassvētku galda, nav saistīts ar to, ko mēs esam vai neesam darījuši, bet tas ir saistīts ar to, kas ir pats Dievs. Un pirmajā Jāņa vēstulē, ceturtajā nodaļā mēs lasām, ka Dievs ir mīlestība. Dievs ir mīlestība. Ļoti, ļoti skaista vēsts, un Ziemassvētki ir, ir Dieva mīlestības svētki, kā mēs to redzēsim turpmāk pēc kāda brītiņa. Bet tātad pirmais punkts, ko tu vari pasludināt, ka Dievs tevi mīl. Dievs tevi mīl. Dargo klausītāji, tev nav jāpasludina šis punkts tik izvērsti, kā mēs to darām raidījumā, bet vienkārši iegaumē šo punktu – Dievs tevi mīl un ļauj, lai svētais gars caur tevi runā un attīsta šo tēmu. Jo tad, kad tu pateiksi tev līdzās esošajiem cilvēkiem, vai jūs zināt, ka Dievs jūs mīl, tur būs arī svētais gars, kuram ir tā pārliecināšanas spēja. Svētais gars var pārdabiski darboties pat tad, ja tu pasaki tikai vienu teikumu. Bet tā ķeramies klāt otrajam punktam. Otrais punkts ir – Jā, tad grēks tevi šķir no dieva mīlestības. Varbūt, kad tu pasludināsi par to, ka dievs tevi mīl, daudzi tiešām iebildīs, nu kā dievs mani tādu grēcinieku var mīlēt. Un dievs tevi mīl, bet grēks, kas ir cilvēka, ir kā tāds šķērslis, kā siena, kas tev neļauj kas tev neļauj piedzīvot šo dieva mīlestību. Tad šajā labajā vēsti šī ir tā sliktā vēsts. Sliktā vēsts sākumā jā. tad eh, labā vēsta, sākumā tā laba vēsts, Dieva, Dievs tevi mīl, tad ir sliktā vēsts, vēsts ka eh, tad eh, grēks tevi šķir no Dieva mīlestības. Jā, grēks nenozīmē, ka Dievs mūs pārstāja mīlēt. Dievs vienmēr mīl. Dievs vienmēr mūs gaida mājās, Dievs vienmēr vēlas apskaut savus bērnus, savus dēlus un meitas, pat, pat tos, kas ir aizmaldījušies tālu, tālu projām. Bet grēks, kas, kuru mēs esam izvēlējušies savā dzīvē, vienkārši ir aizvedis mūs prom no tēva mājām. Jā, tad, kad mēs grēkojam, kad mēs izvēlamies grēkot, tad mēs tā kā pagriežam muguru pret eh, Dievu, pret viņa mīlestību, un līdz ar to izvēloties grēku, mēs attālināmies no Dieva, mēs izvēlamies to darīt. Mēs, eh, citiem vārdiem sakot, esam pārrāvuši savas saites ar mīlošo Dievu. Un tādēļ mēs esam nolemti mūžīgai pazudināšanai. Mm, mēs esam nolemti ellei, mūžībai bez dieva. Un tā ir sliktā ziņa. Nenobīsties, jo, jo priekšā būs ļoti, ļoti labas ziņas mums, bet, bet mēs nevaram ignorēt šo faktu, ka mūsu pirmvecāki ir grēkojuši, Ādams un Ieva, un mēs paši esam grēkojuši. Citiem vārdiem sakot, mēs paši apzināti esam izvēlējušies caur grēku pagriezt savu muguru dievam, uh, pateikt, ka es pats zinu, kā labāk, Dievs man mm -hmm. tevi nevajag. Jā, lai pasludinātu labu vēsti, jāsaka, jāsa, sākumā jāsludina šī slikta vēsts. Jo sanāk tā, ka laba vēsts nebūs laba vēsts. Jā, tieši tā. Eh, jā, es kādreiz um, eh, man bija viena eh, tāda lekcija, bija iespēja sludināt kāda, kāda kopiena, un man atnāca tāda līdzība, uh, ir piemēram divi cietumnieki. Vienam cietumniekam jāsēž cietuma viens mēnesis, bet otram cietumniekam jāsēž līdz mūža beigām. Un pie, viņa, pie viņam atnāk kāds pārstāvis, kāds varbūt advokāts un pasaka tādu ziņu, rīt tu esi brīvs. Rīt tu esi brīvs mm -hmm. abiem. Vienam, kam jāsēž vienu mēnesi, uh, un citam, kam jāsēž mūža ieslodzījums. Un kuram tā laba vēsts būs labāka? Nu, tam, kurš uz mūžu nu, tieši tā nolemts šim cietumsodam. Viņam bija tā sākuma slikta vēsts, viņš apzināja šo savu stāvokli, ka viņa grēki, piemēram, nu, mēs runājam par kerigmu, tad viņa grēki šķir no dieva. Mm -hmm. Un cilvēkam jāsaprot, cik slikta stāvoklis viņš šobrīd ir ka viņš ir nošķirts no Dieva. Jā, atkārtosim tagad eh, pirmos divus punktus. Tātad, Jā. dārgo klausītāji, kurš bija pirmais punkts? Pareizi. Dievs, Dievs tevi, tevi mīl. mīl. Dievs tevi mīl. Un otrais punkts, atceries, ka otrais punkts ir tas sāpīgais punkts, tas traģiskais punkts. Kāds tas ir? Kaut kas par grēku tur bija saistīts, jā? jā? Grēks tevi šķir no Dieva mīlestības. Un, ja tas tā paliek, tad eh, šķir uz visiem mūžiem, un, un tā ir ļoti traģiska realitāte. Bet tagad mēs runājam par trešo punktu, un tā ir Ziemassvētku vēsts. Trešais punkts ir, ka Dievs sūtīja savu dēlu, lai viņš atrisinātu šo grēka problēmu. Dievs sūtīja savu dēlu Jēzu, lai viņš atrisinātu šo grēka problēmu. Un tieši to mēs arī svinam. Mēs svinam Jā. to, ka Dievs ir sūtījis savu dēlu šeit, pasaulē, šo, šo dēlu, kas bija jau uh, pirms mūžiem, uh, ko Dievs ir dzemdinājis savu pirmdzimto dēlu, viņš sūtīja. Un Jēzus no savas godības troņa ir nokāpis šeit, uz zemes. Viņš ir bijis iemiesojis ar jaunavu Mariju un kļuvis par cilvēku, lai izpirktu mūs no grēka, lai atgrieztu mūs pie, pie dieva mīlestības. Tieši tā, un šis mazais bērniņš, kurš tiek ievīstīts autiņos, kurš tiek likts Bētlemes silītē, kuru silda lopiņu elpa, šis mazais bērniņš, kura dzimšanas dienu mēs arī tūlīt svinēsim, ir piedzimis ar noteiktu nolūku – viņš ir piedzimis ar noteiktu misiju. Debesu Tēvs, kurš tevi tik ļoti mīl, un kura sirds sāp, kura sirds ir satriekta par to, ka tu esi grēka dēļ nošķirts no viņa, tagad sūta šo mazo bērniņu. Sūta savu dēlu, lai viņš izpildītu šo mums pašiem neiespējamo misiju, lai mūs atbrīvotu no grēka. Un tu zini stāsta turpinājumu, ka šis mazais bērniņš, kurš bija piedzimis Bētlemē, reiz kļūs par, kļūs pieaudzis, viņš sludinās evaņģēliju. Viņš nodzīvos nevainojumu dzīvi, norādot daudziem uz patiesību un rādot, kāds ir debesu tēvs patiesībā. Bet tad viņš paņems uz saviem pleciem krustu Un zini, kas ir šis krusts? Tas ir tavu grēku smagums. Tās ir tavu grēku sekas. Tās ir visu to cilvēku grēku sekas, kuri kopā ar tevi sēdēs pie Ziemassvētku vakariņu galda. Tāpēc Jēzus nāca. Jānis Kristītājs par Jēzu savulaik teica, lūk, Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Jānis Kristītājs garā saprata, kas ir Jēzus misija un kas ir Jēzus aicinājums. Kad viņš ir atnācis, viņš ir piedzimis šajā pasaulē, lai paņemtu tavus un manus grēkus, lai paņemtu savos plecos kā smago krusta koku, dotā, dotos uz Golgātu un tur nomirtu par taviem grēkiem. Un tas, dargo, dargie draugi, tas, kas Golgātas kalnā izskatījās pēc pilnīga zaudējuma, pēc pilnīgas izgāšanās, Dieva dēls taču tika nonāvēts. Tā patiesībā bija, bija Dieva uzvara pār grēku, pār ļauno garu un pār tumsu. Jā, un šī ir tā laba vēsts. Šis ir tās, ko mēs svinam šajos Ziemassvētkos. Un varbūt, dārgo klausītāji, dārgo draugs, varbūt tu nevarēsi pastāstīt tik, varbūt izsmalcināti visu, visu šo stāstu, bet atceries, ka tas trešais punkts, šī laba vēsts ir. Dievs sūtīja savu dēlu, lai atrisinātu grēka problēmu. Vēlreiz Dievs sūtīja savu dēlu Jēzu, lai viņš atrisinātu grēka problēmu. Jā, lai izpirktu tevi, lai izpirktu katru cilvēku no šīs grēka varas. Jā, un Jēzus patiešām šo misiju izpildīja, un tas ir iemesls, kādēļ viņš nāca pasaulē, lai izglābtu tevi. Tā ka Ziemassvētkos mēs svinēsim uh, svinēsim dzimšanas dienu tam, kurš ir mūsu glābējs. Amen. Un ceturtais punkts, vai mēs atgriežamies, atkārtojam tos trīs punktus? Vēlreiz. Jā, varbūt vēlreiz atkārtosim trīs punktus, vieglāk būs iegaumēt. Jā, tad pirmais. Jā. Dievs tevi mīl. Otrais. Grēks tevi šķir no Dieva mīlestības. Trešais Jēzus ir atnācis, lai atrisinātu šo grēka problēmu. Jā, un šis ir tas Ziemassvētku stāsts. Jā. Un runājot jau par ceturto punktu, ja, zin, ja tu zini, ja tu pasludināji visus šos trīs iepriekšējos punktus, ļoti labi, bet ar zināšanu tikai nepietiek ir pamaz vienkārši zināt šo Ziemassvētku stāstu, ir pamaz zināt, ka, jā, teoretiski Dievs mani mīl un Jēzus kaut ko ir izdarījis tādu pie krusta, viņš ir mani, par maniem grēkiem ir samaksājis, viņš ir atrisinājis šo grēku problēmu, ir pamaz tikai zināt, tāpēc ir šīs pēdējais, ceturtais punkts. Tev ir jāpieņem Dieva dāvana – tev ir jāpieņem dieva dāvana. Ziemassvētki ir dāvanu laiks. Mēs e, iespējams jau esam sagatavojuši vai vēl gatavojam dāvanas mūsu tuviniekiem. Liels prieks ir kaut ko uzdāvināt, liels prieks ir arī dāvanas saņemt. Es nezinu, kā tavā ģimenē, bet atceros, mums bērnībā bija tā, ka mēs Ziemassvētku rītā devāmies pie eglītes, arī, un tur jā. bija dāvanas, un tā bija dāvanu izsaiņošana, un tas ir tik skaisti. Bet šī Ziemassvētku vēsts ir vēsts par vislielāko dāvanu pasaulē. Šī dāvana ir Jēzus Dieva dēls, ko Dievs savā mīlestībā sūtīja, lai izpirktu mūsu grēkus. Mēs jau runājām par to, ka Jēzus mūsu dēļ nomira pie krusta, lai mūs atbrīvotu no grēka varas un grēka sekām. Tātad šī ir liela dāvana. Dāvanā ietilpst daudz kas - grēku piedošana, Šī dāvana nozīmē, ka mēs atkal varam staigāt dieva mīlestībā, ka mēs varam staigāt dziļā vienotībā ar dievu. Brīnišķīga, brīnišķīga dāvana. Bet kāda būs tava atbilde? Vai tu gatavs pieņemt šo dāvanu, vai tu vēlies, lai Jēzus ir personiski tev, tavs glābējs, tavs pestītājs? Iedomājies, ja tev kāds miljonārs zem Ziemassvētku eglītes noliktu mašīnas atslēgu, un tā nebūtu kāda sarūsējusi veca mašīna, bet tas būtu smalks Mercedes vai Tesla vai kāds dārgs auto. Šī dāvana būtu nekas salīdzinājumā ar to, ko Dievs tev vēlas piedāvāt caur Jēzu Kristu. Tev varētu nolikt uh, bankas karti un, eh, un piedāvāt kontu, kurā ir neizsmeļami resursi, liela, liela, liela nauda, liela summa. Tas būtu nekas, šī dāvana būtu nekas, salīdzinot ar to dāvanu, ko Dievs tev ir dāvājis Jēzu Kristu. Jā, tu vari saņemt šo dāvanu, bet jautājums ir, vai tu izmantosi šo dāvanu, vai tu pieņemsi, vai tu pieņemsi šo kartu un sāksi to pielietot, vai tu paņemsi šīs atslēgas un sāksi braukt. Un vienkārši apzinoties, ka tev stāv mašīna tava pagalma, un tu zini, ka tā tev ir, atšķiras no tā, vai tu paņemsi to atslēgu un sāksi braukt ar šo mašīnu. Un līdzīgi arī ar šo jautājumu, vai tu gatavs pieņemt, ka Jēzus ir izdarījis to par tevi? Vai tu gatavs pieņemt to, ko, ko Dievs vēlas tev dāvāt? Vai tu gatavs tam, ka tu esi? atdosi šo, šos grēkus, šo grēku smagumu un sāksi dzīvot šo dzīvi kopā ar Kristu. Ar visiem šiem labumiem, ar visu šo, ko tas arī dod. Jā, grēku piedošana, pilnīga brīvība, atjaunotas attiecības ar Dievu, iespēja nākt Dieva troņa zālē bez kauna un bez bailēm, jo tev viss ir piedots pateicoties Jēzum. Jauna dzīve ar Jēzu Kristu – jauna dzīve un jauns prieks kopā ar Jēzu Kristu. Iespēja vienkārši peldēties debesu tēva mīlestībā. Lūk, šī ir tā dāvana, ko Jēzus ir nācis nest šeit, bet vai tu atstāsi šo dāvanu zem eglītes neizpakotu? Vai tu teiksi, es gribu to, es izvēlos, es to atvēršu vaļā un es to pieņemšu no visas sirds? Brīdis mūsu dzīvē, kad mēs pieņemam šo Jēzus dāvanu, ir kristības sakraments. Bet problēma ir tā, ka liela daļa cilvēku, lai gan ir kristīti un tādējādi ir dieva bērni, viņi nedzīvo personiskās attiecībās ar Jēzu. Un līdz ar to sanāk, ka joprojām tā dāvana ir gluži vai kā nelietota vai neizpakota, vai nu tā ir plauktiņā, vai turpat kaut kur zem eglītes. Tāpēc šis jautājums, vai tu pieņemsi Jēzus dāvanu, Un tā nu saviem tuviniekiem, kas kopā ar tevi ir pie Ziemassvētku galda, tu vari teikt, ka tu pat šovakar vari izvēlēties šo Jēzus dāvanu. Tu šovakar vari ieaicināt Jēzu savā dzīvē, kā nekad agrāk. Un tu vari vadīt savus tuviniekus īsā lūkšanā, tu vari lūgt atkārto šo lūkšanu kopā ar mani. Kungs Jēzu, es pateicos, ka tu piedzimi manis dēļ Bētlemē šovakar es atveru tev savu sirdi. Ienāc manā sirdī, ienāc manā dzīvē, esi mans pestītājs, esi mans kungs, es gribu tevi pazīt vairāk. Ar jums kopā Māris un Olga Veliki raidījumā Veliki misijā. misijā. Raidījuma noslēgumā tikai atgādināsim četrus punktus, kurus mēs minējām šajā raidījumā, un vēlreiz atkārtojam, ka tev nav jāizvērš sīkāk, tā kā mēs to darījām šajā raidījumā, bet eh, pietiks tad, ja tu pavisam īsi un kodolīgi pasludināsi saviem draugiem šo vēsti. Jā, un atceries, ka svētais gars ir ar tevi, un svētais gars ir tās, kas pārliecinās, kas strādās pie tā, lai pārliecinātu. Jo tas ir nav tavos spēkus pārliecināt, atstāj to svētajam garam. Tad pirmais punkts – Dievs tevi mīl. Otrais punkts – grēks tevi šķir no Dieva mīlestības. Trešais punkts – Jēzus ir atnācis, lai atrisinātu šo grēka problēmu. Un šī ir tā laba vēsts un Ziemassvētku vēsts. Tu vari pastāstīt šo Ziemassvētku stāstu. Un ceturto punktu tu vari noformulēt jautājuma vai piedāvājuma veidā. Vai tu vēlies pieņemt šo Jēzus dāvanu? Ar to mēs arī šoreiz noslēdzam mūsu Ziemassvētku epizodi un novēlam jums brīnišķīgu, brīnišķīgu laiku sagaidot šos skaistos svētkus, un lai Ziemassvētku svinības ir patiešām Dieva miera un mīlestības piepildītas ikvienam no jums – darbie brāļi un māsas. Esiet patiešām svētīti šajos eh, Ziemassvētkos. Kopā ar jums bijām mēs Māris Veliks un Olga Velika. Izskanēja raidījums Veliki misijā!